An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaombieni enyi wanaume kutokamana na nyinyi, bimaana wanadamu kama nyinyi akawaombieni wake zenu ili mpate kupata utulivu kwa wao wajaala bainakum mawaddatan wa rahma Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia baina yake mume na mke mahabba na huruma haya yote ni ishara za wazi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala liqaumin yatafakkarun kwa wale wanaotulizana akili zao wakazingatia wakanufaika na akili alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nahl vile vile ametaja neema nyingi alizowapa waja wake katika neema alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakumbusha waja wake wallahu ja'ala lakum من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات الله سبحانه وتعالى ndiye aliyewajalieni nyinyi wanaume kutokamana na nafsi zenu bimaana ni wanadamu kama nyinyi akawajalieni wake zenu na kutokamana na wake zenu hao Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzukuni watoto bali na wajukuu na akawalisha na kuwapa riziki katika vitu vizuri vizuri yote haya yaonyesha ukubwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah neema ya mwanamume kuwa na mke akawa na nyumba yake akatulizana ndani ya nyumba yake ni neema ambayo kila mwenye akili timamu aitamani miongoni mwa neema za kidunia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia pia mitume wake alayhi salatu wassalam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الله سبحانه وتعالى أمام بيا متمواك صلى الله عليه وسلم wallahi hakika sisi tumetumiliza mitume wengi kabla yako na walikuwa ni katika wanadamu wala sio katika malaika kwa sababu waja'alna lahum azwajan wa dhurriya tumewajalia hao mitume wetu pia wakawa wanawake zao na tukawajalia kuwa na kizazi na watoto kama vile wewe mtume wangu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam una wake zako na una watoto washangazwa na nini washirikina wakati wamepita mitume wengi ambao walikuwa na wake zao na watoto ibadallah hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mpaka mitume wake pamoja na kuwa ni neema ya kidunia ibadallah salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakihimizana sana katika suala la kuingia katika ndoa kwa ule utulivu anaoupata mwanadamu lakini ikiwa ndani ya ndoa ile watabakia katika mipaka aliwawekea Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo aliyowafunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukapatikana utulivu ndani ya ile nyumba na raha يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قال لابن عباس رضي الله عنهما أتزوجت siku moja huyu mwanafunzi ibn Abbas asema aliniuliza mwalimu wangu ibn Abbas je ushaoa tayari kijana fakultu la nikamwambia la bado sijaoa qala tazawaj oa kijana فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء رواه البخاري kwani wabora katika huu umma na hapa aingia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa na wake wengi mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani akiwa na wake tisa na hii ni ruhusa amepewa yeye hasa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma nyingi zilizoko ndani yake sasa ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyembora wa viumbe aliona akawa na wake zake na akawa na watoto basi yeye ni wa kuigwa kwa kila kijana wa Kiislamu akafanya bidii ili awe mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam عباد الله ndoa ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akimjalia kijana wa Kiislamu Ibn Abbas akamuuliza atazawajta je umeoa tayari qala la qala tazawaj kutohimizana vijana yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo si wakati wa kuchelewa katika jambo hili la khairi kwa sababu fitna zimekuwa nyingi katika mujtamaa fa Allah Allah ibadallah kwa wazazi tusingoje mpaka watoto wakaja kutuambia kuwa mmezidiwa na tafuta mke huenda yule kijana akawa una haya kumwambia mzazi wake kwa hivyo tumwige mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuingia katika jambo la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 Ibadallah, ndoa zimekuwa nyingi katika mujtamaa wetu, na upande wa pili talaka zimekuwa nyingi mno katika mujtamaa wetu, na ukichunguza makini utakuta kuwa wengi katika vijana wanaoingia katika jambo la ndoa huingia pasi na kulifahamu jambo hili na uzito wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukamkuta mtu aingia katika ibada ya ndoa asithamini ibada kama ile kwa sababu ambayo haina maana mara moja ukaona vijana wameachana wakabakia watoto wa kike wengi sana wametalikiwa na wengi katika vijana katika mshtama huu ukawaona watembee wamewawacha wake zao leo au wakesho wawacha sababu ni kutoka nje ya mipaka aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaume tusikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akituelekeza katika namna ya kuamiliana na wake zetu ili ndoa zidumu ili watu waishi na utulivu katika majumba waashiruhunna bilma'ruf tangamaneni na wake zenu kwa wema na kwa uzuri fa in ikiwa kutatokea sababu ikakupelekea wewe kumchukia mke wako pengine ulimi wake hauchungi na sababu nyinginezo ambazo waweza kuzisubiria basi subiri ndugu yangu muislamu Allah subhanahu wa ta'ala akwambia fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira huenda ukachukia jambo Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake akajalia kheri nyingi ukazaa naye watoto wengi na mengi mazuri yakapatikana ndani ya ndoa kama hiyo sio kila ndoa imejengewa mahaba kuna wakati mwingine yabidi usubiri mwanamume na thawabu yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haswa ikiwa ni katika yale mambo waweza kuyasubiria ibada Allah mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia maneno mazito lau kama tutayazingatia عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير wamekamilika katika wanaume wengi mno mitume ni wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala wote walikuwa ni waume tizama masahaba tizama katika tarehe utakuta wanaume waliosimama kisawasawa lakini upande wa pili akasema walam yakmul minan nisa illa maryam bintu umran wa asiyatu imra'atu fir'aun rawahu al-bukhari wa muslim lakini katika wanawake hawakukamilika isipokuwa maryam bintu umran mama yake isa alayhi salatu wassalam na Asia wa Firaun tizama namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoweka wazi usitarajie kwa mke wako wewe kuwa utapata katika tabia yake amekamilika kama vile mimi na wewe tukukamilika ni wachache katika wanawake waliokamilika mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kwa majina wawili peke yake kwa hivyo unavyoishi na mke wako tambua hilo upungufu huko lakini jua namna ya kuamiliana na upungufu kama ule na mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mbora kabisa katika kutufundisha sisi namna gani tutaishi na wake zetu ili majumba yapate utulivu ibadallah mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika huu ulimwengu hajawahi kushiba siku tatu mfululizo bali wakati mwingine akilala na njaa kwa hiyo nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam sio kuwa ilikuwa nyumba ya kitajiri lakini hapakuwa na nyumba wala hapatakuwepo na nyumba iliyokuwa na saada na utulivu ndani yake kama nyumba za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kwa yeye ndiye wakuigwa ibadallah sababu ndogo ndogo zikampelekea mwanamume kumwacha mwanamke hujakuwa mwanamume wa kisawasawa mwanamume ana kifua kipana aweza kusubiria mengi kuna sababu aweza kuziepuka mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuna mambo mengine madogo madogo usiyatizame mwanamume waingia ndani ya nyumba watizama rangi ya pazia waingia ndani ya nyumba watizama kitanda kimetandikwa na bedsheet ya rangi gani ayu rajulin hadha mwanamume gani huyu ambaye vitu vidogo vidogo ndani ya nyumba aingia akianza kuvikosoa ndiyo kazi yake عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه عباد الله هو نمت بمحمد صلى الله عليه وسلم Abu Huraira radhiyallahu anhu wasema hajawahi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukitia aibu chakula katu ameingia ndani ya nyumba yake akaletewa chakula akala pengine yule mke ameghafilika akatia chumvi mara mbili ile ladha ya chakula imeharibika ikiwa kile chakula umekipenda utakula ikiwa hukukipenda utakiwacha bila kutia aibu riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala hakuwa akilalamika alayhi salatu wassalam akikiwacha atafahamu yule anayefahamu kuwa hakikumpendezea mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakuwahi kutia aibu katika vitu vidogo vidogo kama hivi na kuanzia hivyo vitu vidogo vidogo ndio vikazaana vikaleta mabalaa katika majumba ndio nikasema saada katika nyumba itapatikana wakati ule watu watakapojifunga na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukitokea matatizo ndani ya nyumba alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutatua matatizo yanayotokea katika nyumba yake na kudokezea ndugu yangu muislam na tutakuwa na silsila ya khutab za Jum'a kuyazungumza haya lakini nakumalizia na kusema ikiwa kuna tatizo ndani ya nyumba ya mtu yoyote haliwezi kufikia tatizo lilompata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kusingiziwa mke wake kipenzi Aisha radhiallahu anha na wanafiq kila alichosingiziwa fikiria ile hali aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wahi haujateremka hajui ukweli wa lile jambo lazungumzwa ndani ya Madina na wanafiq lakini tizama aliamiliana nalo vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo wajana lako la wali na mchuzi mchuzi umejaa chumvi wamwacha mke wako kwa sababu za kipuzi mujtama umejaa wanawake waliotalikiwa mujtama umejaa vijana ukiwatizama nimechoka kuoa aoa akiwacha na mababa tumche Allah subhanahu wa ta'ala anapokuja kijana kuoa mtizame makini kijana huyo ikiwa ajishughulishi na dini yake mchunge sana binti yako usimpeleke kwa huyo bwana siku mbili na kipande akaregeshwa kwa sababu za kipuzi katika nyumba yake نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين